บุ๊กทูสิบเอ็ดเอดินายิซตเอดินายิซตเดือนเมสติเตเมสติเตมกราคมยานุอารียานุอาร กุมภาพันธ์ f e b r u a r y f e b r u a r y มีนาคม mart mart เมษายน april april พฤษภาคม mai mai มิถุนายนยูนิยูนิมีอยู่หกเดือนตัวสักเชสต์เมสิตะตัวสักเชสต์เมสิตะมกราคม กุมภาพันธ์มีนาคม January, February, March Januari, Februari, Mart เมษายนพฤษภาคม และมิถุนายน April, Mai i Juni April, Mai i Juni กรกฎาคม Juli Juli สิงหาคม August August กันยายน Septembri Septembri ตุลาคม Octombri Octombri พฤศจิกายน Noembri n o i e m b r i ธันวาคม d e c e m ม r i e d e c e m b r i และยังมีอีกหกเดือนด้วย Това ส а шест месеца. ว о в а са ш е с เมสิ е ซากรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Juli, August, September. Juli, August, Septembrie. ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม Octombri, Noembri i Decembri. Octombri, Noembri i Decembri.